ediyor. Diyor ki Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma marfuan يأخذ الله عز وجل سموات سمواته وأراضيه وأراضيه بيديه تمام فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أي النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام bu hadisi okuduğu zaman عليه الصلاة والسلام elini şöyle yapıyor parmaklarını kapatıyor ve açıyor tamam mı diyor ki ويقبض أصابعه ve yebsutaha. Kim bunu yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu hadisi zikrederken ve selef alimlerin dışında diğer gruplar veyahut da fırkalar veyahut da mezhepler diyorlar ki görüyorsunuz işte selefi diyen insanlar Allah Celle Celaluhu'ya ne yapıyorlar? Parmak ediniyorlar. Veyahut da cisim ediniyorlar. Dolayısıyla ehli sünnet vel cemaata ey selef alimler diyorlar ki bunlar müşebbihedir ve mu mücessimedir. Hem Allah'a teşbih ediyorlar hem de tecsim ediyorlar. <clears throat> Bu hadis İmam Müslim'in yazmış olduğu kitapta mevcuttur. Tamam mı? Ee, rakmı da 2788 ve selef alimleri ve e, bunların üzerinde ve başında olan hadis alimleri ne yapmışlar? Bu hadisin sahih olduğunu ne yapmışlar? Kabul etmişler. Dolayısıyla bizzat aleyhissalatü vesselam burada ayeti kerimede geldiği gibi hadis-i şerifte de diyor ki يَأْخُذُ azze ve cel semavatihi ve aradihi biyedeyhi diyor. Allah Celle Celaluhu gökleri ve yerleri eliyle, el, eliyle alır. Veyahut da eline alır. Burada eline alır derken ne yapıyor? Diyor ki feyakul enallah. Allah Celle diyor ki ben şüphesiz ki Allah'ım. Tamam mı? Ve burada aleyhissalatü vesselam bu hadisi zikrederken ellerini şöyle elini parmaklarını yumuyor. Ondan sonra tekrar açıyor. Ve yakbidu asabi'ahu ve yabsutah. Bunu bizzat aleyhissalatü vesselam söylüyor. Eğer bu insanlar, gruplar, fırkalar, mezhepler, selef alimlerinin mücessime veyahut da müşebbihe ile itham ediyorlarsa o zaman başta Aleyhisselatü Vesselam'ı itham ediyorlar. Çünkü bunlar kendilerinden bir şey söylemediler ki. Kendileri Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü ile söylemiş olduğu ve eliyle yapmış olduğu ne yapıyor? Tatbik ediyor. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam eğer bunları müşebbihe veyahut da mücessimelikle itham ediyorlarsa dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam da nasibini bu ithamdan almış oluyor. Tamam mı? Evet. Ve Abu Hureyre rivayet ettiği hadiste yine İmam Müslim'in rivayet ettiği 1014 rakamlı hadis diyor ki hadis Abu Hureyre radıyallahu anhu marfu'an ve ma tasaddaqa ahadun bi sadakatin min tayyibin ve la yakbalu Allahu illa tayyib illa اِلَّا Rahman bi بِيَم۪ينِهِ Tamam mı? Biliyor, yani burada diyor ki yani ve ma tasaddaqa ahadun bi sadakatin Kişi sadaka vereceği zaman veyahut da her vereceği sadaka tamam mı? Min tayyibin. Ey güzel ve helal temiz bir şeyden sadaka vermesi gerekiyor. Bazı insanlar ne yapıyorlar? Faiz alışverişi, faizle alışveriş yapıyorlar ve bu faizden gelen on parayla mesela Kur'an-ı Kerimler alırlar, dağıtırlar veyahut da mescit yaparlar veyahut da hacca giderler veyahut da hac bazı şahıslar hac ettirirler. Tamam mı? Ve bu faiz paradan da zekat veriyorlar. O bankada olan faiz para mesela diyelim ki 1 milyon zekatı varsa e, içeride de 2 milyon veyahut da 3 milyon faizi varsa çıkarıyor. O zekatı nereden çıkarıyor? O faizden çıkarıyor. Halbuki faizden çıkarmış olduğu zekat veyahut da faizden dolayı yapmış olduğu veyahut da yapacağı haç veyahut da ömre Tamam mı? Kesinlikle nedir? Bu sadaka ondan makbul değildir. Çünkü Allah Celle Celaluhu haram olan bir şeyi sadaka ve zekat olarak kabul etmez. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu devamlı en güzel şeyi ne yapar? Sever ve kabul eder. Eh. Diyor ki illa ahadeha ar-Rahman biyeminihi. Ve burada Allah Celle